Iskay kaj capítulo. Jesús taja manapunim hipanchakunacho. Charaykum kunataha, HATUNG yuyaywan kasukunanchi. Chaynapi amapuni kunawan Dios DIOS willachimusqanqa ancha ancha valorniyuqmi MIKARHA Charaykum huchalikuspa mana kasukuq runakunatapas Dios derechumpi castigarja. Chaynaqa ñuqanchikpas, imaynataq lluptichuanchik salvawananchikpaq Diospa atu atun willakuyninta, chay apispaqa, chay señor mi puntata willakurqa, hinaptinmi uyariqninkunapas chiqapkasqanpaq segura Diospas mi. ateyninwan hinaspa Sigurawan admirakuypaq milagrukunawan. Sigurawanchiktaqmi munasqanman hina, tukuykay pachapi iñiqkunaman, chuya espirituntaq waspanchikpas. Salvaqninchikpa manta. hina hinapas kay pacha musuqyachisqa kaptinqa, manam anjilkunawanchu gubiernachinqa. Cheraykun Bibliapi hukaqnin kaynata nirqa. Pirajtaj runaja paimantaraj piensanaykipaj, pitajsi mirayninpas paikunata yuyanaykipaj, runataja rurarjanki kunamantapas menos minustamriki. Kurunawan churahinam paitaha paitaja respitana runataraj ruraykullanki. Kurunawan churahinam paitaha paitaja ancha riqsisqallataña ruraykullanki. paita y Tukuylla imapapas kurjanki... ...chainata Chaynata mi... mana imatapas puchuspan y imata Dios paywan vencerachirqa. Chaywanpas tukuy ima vencerachisqantaqa manaraqmi rikunchikraqchu. Jesustami ichaqa ...paitaja ángel kunamantapas tumpa menospaqraqmi Dios rurarurja... Ñakarispa paitaja coronas y hinaña Hinaspa kanchariwan hatunchasqataña Hawachkanchi. Runakunata Dios mi, Jesús parantimpi tuku Diosmi unancharja. unancharja, mi Hinapaytaqmi kunamantaja nanachikumpas. Paymi hanaqpachaman achkaq churinkunata pusaita munarja. Chay churinkuna salvaqtam ñakarisqanwan mana imapapas pisisjanta rurarja. Dios le llapaqña runakunata Jesús pas, chaynataq runa runakunapas Dios pas, Jesús paz, mana kunataha, sapaqchasqankunataqa kunawan sutichaita. Salmos librupim nichkan. wauhikunaman wawqiykunaman ñuqallayqariki Hamlyatanyam Hamllatañam alaballasaq y pipas. Uklawpipas nichkanmi. Dios Diospim confiakuni, nispa. Uklawpipas nichkantaqmi. Ñuqaqa Diospa huasqan churiykunapiwanmi kachkani, nispa. Tayta mamanchikpa churinkuna kaspanchikmi, yawarning manta kanchik. pas ñuqanchik hina karga, karqa. Chaynaqa karqa, wañuyta riqsispan, wañuipi munaychakuq diabluta chinkachinanpaqmi. Charaykum Jesusqa wañuy kunatapas libran. Paykunaqa tukuy tiempum wañuypa sirvientin hina kawsallarqaku. Chiqaptapunipas payqa manam angelkunata yanapananpaqchu hamurqa. Aswanqa Abrahampa mirayninkunata yanapananpaqmi. Charaykum wawqinkunaman kunaman imapi riqsichikurqa Chaynapi llakipayaco hinaspa confiakunapaj kasqanrayku, Diospa dios sacerdotikunapaj jefinkananpaj. Hinaspa runakunapaj huchanmanta wañuspan, Diospa piñakuyninta amachananpaj. miña tentasqa Charaikum, tentas jaconatapas atin yanapaita.